à maintien, Chapelle du Nac. Egunhun ouer. Diala bilhabete terdi, Mohamed keshui, berrogeita bi aita Familia Kobat, sentusen Bayonan, Bayonan, be gabiaen Yortian, lanianai. Tabai, Francia, Salanin, Salanin, Chapelle d'une ahalkegarria da. Eta ez Purki, bi aldiz Europako zenbakien erdian beno jabo. Eta hor, media nausietan, abantzu deuze ez duguia kurten edo entzuten ahal. Harrigarria da, pentsatuz, lehenak dia, tuetatzia aipatzeko nula Frantzia beste herrier kompatuz aintzinatia gua den. Holada betikoz nula Frantziako errepublika, be portret Urestatzen den ahalke garriko gehiak deja mal maltsurki ez aipatzez. Ta geho, born, lehen ministro bezala, ez Jakitez, nula hauskor izan den lanaen eskubidia entako. Ez kereko emazte bezala odela aurkestuk medietan, men nula trufatzen dien. Ordian, uano ozenki deitzen zutiet, bru, trundai eta bestik. Nula holako gobernu bat sustengatzen ahalduzien begiak nahita zerratuz.